Pichha kah Yachan kichikmi. Sicho por maro huasi hinaya kai cuerponchik chinkaroptinga, Dios mi rura puanchikña hanaj pachapi wiña wiñai pahuasita. Chayha manam paruras hancho. Kai pachapiraj kaspaja, Ixrañanchikmi hanaj pachapi kah wasinchikmanta, Otak musuh pachawan hina churakunanchikmanta chaypi pachayuk paha, manam halallañachu kasunchik. Kay wasillanchikpiraq utaq cuerpullanchikpiraq kawsaspaqa ancha extrañasqallañam kachkanchik. Manam wañuita utaq pachanchik llatanakuyta munaspachu aswanqa musuq cuerpuyuqña, musuq pachayuqña, kayta munaspam. Chaynapi wañuytaqa kawsay vencerunanpaq. Chayna Kanapach, Dios rurawaspanchikmi Garantiata hina chuya espirituta huarhanchik. Chaynapim confiakuspa yachanchik señor kaspaja, Señor kashanjigta. kasqanchikta. Iñillawanmi purichkanchikja. Manam ñawenchikpa parikushanta hatispachu. Ichaja confianzawanmi munachkanchik, cuerponchikta sajeruspa causa kausakuita. señor Taja, Chayraykum papas, wañuspapas kawsaspapas llumpay agradayta munanchi. Ichaqa llapallanchikmi Cristupa manga, rikurinanchik. Chainapi kay pachapi causaspa, allimpas utaq mana allimpas urasqanchikman hina sapakama tukaqninchikta chaskinanchikpaq. Dioswan allin yanakuymanta. Señorpa piñakuyninta yachasqaykuraykum, Runakunataqa inichiniko. Ichaqa Dios hayachanñam imainam kasqaykutapas, chaymi munani hamkunapas yachalaykichikta. Manam yapatawan kikillaykuta rikumiantakuspachu rimachkaniku. Kaykunataqa rimapayachkaykiku, kusiy siwanaykikupaqmi. Chaynapim kuntistayta atinkichik, hawallanta hawaspan alabakuqkunata. Paikunaqa manam sunqupi kaqwanchu alavakunku. Lukuynapas kaniko Diospaqmi. Yuyayniyuqpas kaniko hamkunapaqtaqmi. Kristu kuyawasqanchikraykum kaykunata rurananchik. Llapallanchik parantinchikpi Kristupa wañusqanta yachaspaqa, WANYUSKA HINANYA hinaña llapallanchik CRISTO Kristuqa wañurqa llapallanchikpaqmi. Chaynapi kawsaqkunapas manaña kikillanchikpaq kawsaspa, mi mi murja Kunang mantaja pi pimantapas manam aychaman hinayanyachu piensaniko. ichaha ichaqa mantapas piensarqaniku aychaman hinaya. Kunanqa manama chaynatañachu piensaniko. Pipas cristuang kaha mozo ñawpaq kaq kunaqa pasarunñam, liu lliwmi Tukui Tukuy kunaha hamon Dios mantam. Paime Jesucristupa rurasqallanwan, kikinwan allin yanachiwanchik, inaspam kunawanchik, runakunata paiwan allin yanachinanchikpa. mi kai pachapi runakunata, uchankunamanta pampachaspa Jesucristupi kikinwan allin yanachichkarqa. Paymi kunawarqanchik, allin yanakuymanta willakunanchikpaq. Chaynaqa Kristupa kachasqanmi kaniko. Diosmi hamkunata rimapayasunkichik ñuqaykuwan. Kristupa rantinpim ruigakuykiko Dioswan allin yanakunaykichikpaq. Kristoqa manam huchallikurqachu, ichaqa ñuqanchikraykum Dios qipaykachirqa huchanchikunata, chaynapi Kristuwan huklla kaspanchik Dios pamunas hangman hinaña causananchikpa.